الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Você está é contando, você está contando. Né? Qual é o tipo? Quando tem consumo, na né? verdade, quer até os bichos que estão Kurra Hafizu Dževare Bendi Gološu koji nam dolazi iz Bijelog Mostara Bijelog Mostara i s druge strane evo otvoriti i ovaj drugi ciklus tribina mi smo skoro zatvorili jedan ciklus tribina koji je organizirao međuslamske zajednice ali evo sada na neki način otvaramo novi ciklus tribina kojeg organizira ovo naše uđenje, ovih mladih aktivista, savjet. Naš včerašnji gost, e, Dževad Efendijak Gološ, je završio Karadžuz Begu u medresu Mostarju, zatim je diplomirao na El Azharu i trenutno je na postdiplomskom u Damasku u Siriji, predsjednike fundacije Darul Quran u Mostaru, dakle on vodi jedan projekat učenja Kur'ana, obučavanja ljudi učenju Kur'ana i tako dalje. Hoće večeras govoriti na temu Alijep Dunjalučki završetak i prije nego što damo riječ našem uvaženom gostu evo želim da pohvalim ovog mladog Kariju koji nam je tako lijepo proučio suru Duha. Ja sasvim sigurno da bi nimalo bolje, možda čak i, i neku sitniju grešticu napravio koju on nije napravio. Aferi. E, bujro. Džar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ظهر كتب الله أشعاره إلى رسول صلى الله عليه وسلم فبسم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجوزي شيخ الله تبارك وتعالى وفي vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu, istinsko bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi musliman. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će prijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Draga braći, cijenje sestre, tema sa kojom sam mislio da se večeras ovdje zajednički družimo, je tema kao što ste čuli o lijepom dunjavčkom završetku. To u stvari znači lijep dunjavnički završetak znači da čovjek ovaj dunjavnik napusti kao musliman, kao pravi musliman. Ova stvar i ova tematika je bitno, bitna zato što ne znači da onaj koji će, koji živi kao musliman, da će umrijeti kao musliman. I zato je umrijeti kao musliman mnogo teže nego živjeti kao musliman. I zato vidimo ovaj kuranski ajet sa kojim smo počeli. I kuranski ajet sa kojim uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nas upozorava. I kuranski ajet sa kojim Allah poslih sallallahu alaihi wa sallam započeo svaki svoj govor. U ovom kuranskom ajet uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže oni koji vjerujete bojite se Allaha istinskog bogobojaznošću. I nemojte umirati osim kao pravi muslima. I zato svi znamo kada čujemo da je neko uloka muslima, jer da umro na nekom dobrom djelu. Kako to ljudi prepričavaju i kažu, na primjer, umro čovjek na hađu, ili umro čovjek na namazu, ili umro čovjek učeći Kur'an i tako dalje. I zato što nam ponavljam s obzirom da je ovo jedna veoma, veoma bitna stvar. Želio sam da večeras ovdje se zajednički družimo sa ovom tematikom. Pa tako osnova za govor o ovoj temi hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je zabilježio Imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu hadis poznati u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i zaista će neko od vas raditi djela stanovnika džennata sve dok između njega i džennata ne bude lava to jeste čovjek će se toliko približiti džennatu svojim djelima kao da je između njega i džendata vatat. Kaže poslije sallallahu alaihi wa sallam, pa će da zatim prestići ono što je u knjizi. To jest Allahu kada, Allahu određenje. Pa će početi da radi djela stanovnika vatre, pa će ući u vatru. To jest umreće na tim djelima i ući u vatru. I isto tako u istinu će čovjek raditi djela stanovnika vatre, dok između njega i džahnama, to jeste vatre, ne bude lahat pa će ga presjeći Allah kader, pa će raditi djela stanovnika džaneta, pa će ući u džanet. To jeste koliko je oni koji su bili muslimani, međutim nisu bili kao muslimani. Zašto? Zato što su u svom životu imali grijeha radi koji nisu htjeli, odnosno koji nisu htjeli da se pokrenu i nisu htjeli da ih postave, nego su ustrajavali na tim grijesima. Pored one najveće blagodati kojim je uslišen Allah tabarak wa ta'ala podar, a to je vjera u Allah i to je iman. Međutim, pored svega toga, usrajavali su na određeni grijesi. Pa je uslišen Allah tabarak wa ta'ala kao kaznu za taj grijeh ponizio na dunjavu. To jeste ponizio im je tako što im je dao, odnosno nije im omogućio da umru kao pravi muslimani. I zato islamski učenjaci, kada govore o ovoj temi koja se zove lijevi dunjavčani sužijevi, kada je husman hadim, kažu da je tu najveća opasnost od grijeha i da grijez i sljeđenje strasti i da se čovjek ne odazove u Kur'anu sunnetu Allah od poslanika sallallahu alaihi wa da sve te stvari čine da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ponizi čovjeka u onim trenutcima kada mu duša bude napuštala do nauka. Pa da napusti gnjavu u stanu kada nije bio pravi vjernik. I zato je sve to, sve se to odnosno je vezano za Allahu tabaraka wa ta'ala milost. A uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala svoju milost daruje onome kome on hoće. A čovjek će zaslužiti Allahu tabaraka wa ta'ala milost tako što će se uzvišenom Allahu približavati dobrim djelima. I zato ova tema, pokusnica ove teme, jeste na dobro Allahu i milosti. I ovo je stvar za koju je nego pravilo je da Allah svoju milost znaje kome on hoće. I zato Allah posljednji sallallahu alaihi wa sallam, to što je zabilježi imam Buhari u svom sahimu, kada iša da dobla tada anha, da je toliko oklanjao očini namaz, da su mu govorili, odnosno da je toliko oklanjao očini namaz, da bi mu nade glas hopala, njegove noge da bi mu oticale, od dužine kinja, pa su mu govorili Allah poslanić, zaklanjaš toliko, a oprošteno ti je što je bilo i što će biti. رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا فزادبني الله نزع زاد زادبني الله نزع فارغه اي تذكروا في شيء الله تبارك وتعالى كاشف إن رحمة الله قريب من المحسنين الله vam milost je blizu oni koji čine dobra djela. I zato kako će ovu milost čovjek zaslužiti, zaslužit će tako što će činiti dobra djela, a on se grija. Na samom početku ću vam spomenuti da čovjek u istinu ima razloga da se strahuje, da strahuje od Boga. To jest da strahuje da će preseliti kao čovjek nevjerni ili čak kao čovjek griješni, kao veliki griješni. Pa je tako zabilježen ima Buhari i Muslim u svojim sahihima od ashaba koji se zao Sehne bin Sa'ad i Sa'ad i radijallahu ta'ala anhu da je jedne prilike dok je bila jedna od vidaka ukoju Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam učestvovao jedan od onih koje je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala počastio da budu ashabi. Jer svak onaj koji je vidio Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam on je ashab. Pa jedan bio među njima koji je bio toliko hrabar da su čak svi drugi ashabi rekli kako li ovaj čovjek hrabar i kako li ovaj čovjek takvi i takvi. I danas je učinio što niko drugi nije učinio. Pa kada su ove riječi došli do Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao innahu bit ahli nara. Taj čovjek je, taj čovjek je ti spominjen. Kaže, on je od stanovnika vatera. To jeste, on je od stanovnika džahnama. Pa sahabi Allah poslanika alaihi sallatu wa sallam, kada su čuli ove riječi, rekli su, ako je on od stanovnika materije, Pa ko je onda kod nas od stanovnika džaneta? Znači, zamislite da su mu stvari ovu ove riječi rekli, a zhabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ona generacija koja je najbolja generacija poslije Allahovi poslanika. Oni ljudi koji su išeni Allah tabaraka wa ta'ala počastio da gledaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam to lice. Rekli su, ako je on od stanovnika matre, pa ko je onda od nas od stanovnika džaneta? Pa jedan od nisu ti rekao, koji je bio najbliži tom čovjeku, kaže, sljedećeg dana ću ga pratiti. I neću ga ostaviti nijednog trenutka da ne idem za njim. Pa kaže, pratio sam ga. I nije nikdo krenuo, kaže, sa sljedeći dan, sljedeći, sljedeći dan borbe. Kaže, nije više krenuo nijednim korakom, kada nisam išao za njim. Pa kaže, pa se desilo da je bio ranjen. Kaže, pa nije mogao da bude strpljen na tim svojim bolovima, kaže, da stađe na pa je požudio svoju smrt. To jeste uzeo svoju sablju i napao se meni. To jeste ubio sam sebe. Pa ovaj čovjek koji je to vidio, a pretom je bio čuo da je poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao za tog čovjeka da je osnovnika matre, pa je došao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao Ešhadu ennet Rasulullah. Kaže, ja svjedočim da si ti Allahu poslanik. Ja svjedočim da si ti u istinu Allahu poslanik. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, zašto to govoriš? Kaže, onaj čovjek koji si spomenuo, da je u stanovnika vatre, mi smo se čudili, jer smo ga vidio najhrani među, među nama. Kaže, pa sam ga ja, kaže, slijedio, sam bio najbliži, pa sam vidio da je učinio to i to, to i to, pa je kaže, ubio sam u sve. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nagovijestio. Znači da će učiniti nešto, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne čini sunu i nepravdu ljudima. Da je učinio to što je učinio, pa je zaslužio da bude od stanovnika vatre. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, zaista će neko od vas raditi djela, gdje se ljudima čini da su djela sallika džennaka, a traže oni sallika vatri, oni sallika džennaka. Da nas uzviše ne Allah tabarak i ta'ala sačuva, i to prilikom je također rekao, to što došlo u Ivajt Buharije, wa innama ta'amal mu hovatim. I zaista se djela cijene po njihovim sršecima. To jeste na čemu čovjek umre, to je imret. Znači, u tome je pojenta. Kako će čovjek umrijeti, a ne kako će čovjek živjeti. I zato mi molimo, zato molimo uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala da nam podali lijek sa šeitom. I zato islamski učenjaci su govorili, kada su govorili o stanju srca čovjeka i na putu kada čovjek traži Allahu tabarak wa ta'ala za zadovoljstvo, govorili su wa inna kulub al-abrar mu'allakatu bil khavatim da su djela pobožni i dobri ljudi, da su njihova srca uvijek vezana za njihove sa šeitom. To jeste uvijek se boje uvijek strahuju od toga kako će završiti, to jeste kako će proći ovaj dunjalog. To jeste u isto vrijeme znači da strahuju od svojih griha. Jer uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala. Čovjeka može poniziti na dunjalogu radi jednog griha. I zato je došlo sunan Abu Dawuda. Da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, zaista će čovjek, a isto tako i žena, biti u pokornosti Allahu tabarak wa ta'ala sa tine 60 godina. 60 godina kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam da će čovjek i žena, to jest da ima takve ljudi, da će 60 godina provesti u pokornosti Allahu tabarak wa ta'ala. Kaže, thumma tu dar rani fil osija, a zatim će kada i dođe smrt, ostaviti testament ili oporuku u kojem će učiniti nepravdu. U kojoj, u kojoj će učiniti nepravdu. To jest, to što ljudi čine da Allah će našanu sačuva oporuče onome koji ne zaslužuje i tako dalje. Znači, suprostavljaju se propisima Kur'ana i sunnata kada je u pitanju djeljenje ostavštine. Pa kaže poslanik Ali Salatu Sala, znači, da, bit će u pokornosti 60 godina, a zatim će, kaže, učiniti zulu, odnosno napravnu testamentu, vasijatu, pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa teđibu lahu menna, pa će im džahennemska vatra postati obavezna. Pa će im džahennemska vatra postati obavezna. Znači, radi čega? Radi ovog griha koju su učinili. I zato čovjek za svaki, svaki svoj grih koji je svjestan, mora da požuri da se pokaje tog griha. Da vodi borbu sa sobom kada je upitan taj grih. Jer taj jedan grih može se desiti da ti uzvišeni Allah te bare tu ta'ala podari šta? Da ti podari osvršenje. Međutim, dok s druge strane, čovjek može biti griješnik. S druge strane, obrata Božnog draga braća, cijene sestre na uslovu. S druge strane, čovjek može biti griješni, veliki griješni, međutim da u njegovom srcu ima ljubav prema hajru. I da mu uslišeni Allah tabaraka wa ta'ala radi te ljubavi prema hajru ili radi pre... možda jednog dobrog djela da mu uslišeni Allah tabaraka wa ta'ala podari lijep sušetak. I ovo naglašavam zato što sam rekao na početku da se sve ovo vraća na Allahu tabaraka wa ta'ala milost. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala može od svog najpobožnijeg groba radi njegovog nekog njegovog griha da mu oduzme uputu, a može isto tako najvećem griješniku da mu podari uputu radi nekog dobrog djela ili radi nekog hajda za koji Allah subhanahu wa ta'ala zna da ima u srcu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost daje kome on hoće. I uputa i zavrde su Allahom i Kur'anom. I niko tu, niko sad ne može da raspolaže, osim Allah, Đerbašanu, jedno jedinu. I zato iste, isto tako čovjek kada vidi griježnika. Čovjek ne može, niti smije nikada da omalovaži. I da, tako da kažem, da osjeti nešto, neku veličinu i oholost u svom srcu, i da posjeti, odnosno da vidi da sa poniženjem gleda na čovjeka koji griješi. Zašto? Zato što uzvišeni Allah tabara i ta'ala može da se desi da se tom griješniku smiluje. I da taj griješnik umre na pravu, sa istinom i na pravu putu. I da ga uzvišeni Allah tabara i ta'ala uvede u džanet. A da ti da ti uzvišeni Allah tabara i ta'ala uzme uputu nakon desetina godina tvoj ibadet. Ali opet kažem, ne prašavam radi nekog grijeha zato što uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ne čini nepravdu svojim robovima. I zato isto vidimo, kada upitam sama stvarnost, koliko je ljudi koji su dolazili u džamiju i išli u džamiju, međutim sada više nema. Bili maša Allah u vjeri i obavljali namaze, učenju Kur'ana i uklonjenju harama, međutim, preko noći se mora postaviti. Dok s druge strane čovjek bude od najvećih griješnika, pa ujutru osvane kao pravi ljudi. Međutim, ono Na što mi treba da gledamo jeste da radimo što više dobrih djela kako bi zaslužili Allahu tabarak wa ta'ala minus. Spomenut ću vam večeras nekoliko primjera, primjera lijepog sršenja. Da vidimo i da te stvari nam budu tako da kažemo nešto iz čega ćemo uzeti pouku. Pa da molimo uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala da nam podari lijepog sršenja. Jer draga braću, cijelje sestre, Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam koji je bio u tolikom ibadatu i toliko učivao od ome svog gospodara, dom koji je najviše učivao je bila od njih koji okreće srca, učrsti moje srce na pravom putu. Allah poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dom koji je najviše učivao, uzvišeno Allah tabaraka wa ta'ala je bila od njih koji okreće srca, okreni moje srce na pravi put, to jest učrsti moje srce na pravom putu ako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako dobio, <clears throat> pa zar mi nemamo razloga da razmišljamo o tome? Jer dobe Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu samo puke riječi, nego dobe poslanika sallallahu alaihi wa sallam su riječi kojima se traži najveća čovjekova potreba i na dunjavu i na hiratu. U, kroz koje se traži najveća ostvarenje, najveća, najveća čovjekovih potreba i na dunjavu i na hiratu. Pa je tako draga bratice i sestre, primjera lijepog sušetka, lijepog dunjavučkog sušetka, da čovjek učini tobu Allahu tabaraka wa ta'ala, da se pokaju uzvišenom Allahu, pa da uzvišeni Allah je prašanu nakon tog pokajanja uzme dušu. Odnosno, da čovjek iskren, sa iskrenošću svoje teube, sa iskrenošću svoje teube, svog pokajanja, da zasluži lijep sušetka. Primjer koji ću vam večera spomenuti je primjer kojeg su zabilježi imam Buhari Muslim u svojim sahihima gdje se govori o jednom događaju koji se desio za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam to je događaj koji je vezan za ashaba koji se zvao Ma'iz ibn Malik ashab koji se zvao Ma'iz ibn Malik i žena koja je bila iz plemena Hamid, odnosno kako se naziva u hadisma Hamidija. Ovaj čovjek i ova žena, su bili ljudi koji je uzvišen Allah tabara koja ta'ala počestio da budu ashabi. Da gledaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, s obzirom volnostima da su bili ljudi, bili su skloni griješeni koji su drugi ljudi. Pa su tako ovaj čovjek, ovaj ashab, koji se zove Ma'iz ibn Malik i ova žena, za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam počinili su blud, počinili su zinalu jedno i drugo su bili kako se to u šerijatskoj terminologiji naziva mahsan. To jeste ili su u momentu činjenja tog djela bili u braku ili im je prethodio brak. Što znači da je njihova kazna smrtna kazna. Pa je tako došao Mana iz Mumana, ovaj ashab, došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, nakon što je učinio, što je učinio. I rekao mu, ja Rasulallah, jednu O Allahu poslaniče, očisti me. O Allahu poslaniče, očisti me. Pa kada je poslanič sallallahu alaihi wa sallam čuo ove riječi, kaže, ja teško tebi, traži oprosta i idi od mene. Pa je kaže, otišao. Okrenuo se poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Farađa'a gajra ba'id. Pa se nedugo posle toga opet vratio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i ponovio mu iste riječi. Rekao mu, ja da su Allah pahirni. Ola Allahom poslanić počisti me. Pa mu kaže poslanić sallallahu alaihi wa sallam, prije što tebi traži oprosta od Allah, idi od mene. Pa je kaže otišao. Međutim, muminska muša hoće da dođe do čišćenja od grijeha. Pa se vratio u treći put. Isto mu rekao, poslanić sallallahu alaihi wa sallam, isto rekao. Pa ni treći put nije mogu da se ne vrati, pa se vratio u četvrti put. I kaže, ja Rasulallah, tahtiru mi, Allahu poslanić, počisti me. Pa kaže, čega da počistim? Kaže, očisti me od zinaluka. Očisti me od zinaluka. Pa kaže, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, znači želi da mu da do znanja, da zna šta je zinaluk koji zaslužuje smrtnu kaznu. Kaže, možda si je ti samo dotakao, ili si je, kaže, podubio. Kaže, ne, Allah, poslanih, jer nego učinio sam kao što čovjek radio sa svojim ženom. Pa se poslanih sallallahu alaihi wa sallam okrema sahabima i kaže, vidi džunum, Kaže, djelova je čovjek možda lud. Djelova možda je čovjek izgubio pamet, a ovo govori što govori. Pa mu kaže, Allah, postanit će, ja nisam lud. Pa kaže, posanik sallallahu alaihi wa sallam, a šeriba kamra. Da ovaj čovjek, kaže, možda nije popio alkohol. Pa se jedan od ashaba primakao i kaže, Allah, postanit će, kaže, iz njega se ne čuje, zada onoga koji je pio alkohol. Pa je posanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se kamruje se kamenuje to jeste do smrti. Pa su ga kamenovali do smrti. Dok nije umro, kao što je to šerijatska jasna. Za čovjeka ili žene koji su kao što smo rekli, koji, koji počine ovo, ovo djelo. Pa su poslije ovoga ljudi počeli da govore. Neki su govorili lijepo maha iz mali. A neki su govorili, nema teube koja je bolja od maha iz ove teube. To je sad da dođe, sjesno da dođe u smrt, nema teube bolje od ove teube. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam ništa nije odgovarao. Pa je nakon tri dana izašao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i rekao, kaže tako mi je Allah maj se pokajao tobu, da se jedan umet pokajao takvom tobom, to jeste da se jedan čitav narod pokajao tako iskreno Tobu, kaže bilo bi to dovoljno. Jer drugim riječima njegova tauba bi bila dovoljna čitavo jednoj naciji. Pa je nedugo posle toga došla ova žena sa kojom je učinio maazinom. Pa je rekla poslaniku sallallahu alaihi wa sallam iste riječi. Rekao mu je Allahu poslaniče očisti me. Pa kaže je poslanik sallallahu alaihi wa sallam Pošto je rekao je Majinsko, nije znao, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije znao da je to žena sa kojom je Majinsko učinio bud. Pa rekao je teško tebi, dražno, pa je sallallahu alaihi wa sallam. Pa mora odgovara, A turidu an tarudani kema radat ma'is? Kaže, hoćeš li ti mene da vratiš? Da me vraćaš onako kao što si tijelo da vratiš ma'isa? Pa se poslani sallallahu alaihi sallam okrenu prema njom. Reče Allah poslaniče, ja sam ona žena koja je učinila put sa ma'isom. Ja sam trudna od zinalu kasena. Pa je poslani sallallahu alaihi sallam reče, idi, i kada rodiš djede, I kada nijedno počne jesti hranu, onda mu dođe. Pa se ova žena znala šta nju čeka, da je čeka smutna kazna. Međutim, da se čovjek počisti tereta grija, i draga braćom cijene sestre, naj, najveći teret koji čovjek može nositi na svojim plećima je teret griješenja. Je teret grija i griješenja. To je najveći teret koji možeš osjetiti i nositi na svojim grijesima, na svojim plećima. Dok je s druge strane najljepši moment, moment na čovjekovom životu, na ovom dunjalu, moment kada se čovjek kaje od suvišenom Allahu te baraka wa ta'ala. Jer ovaj subhanallah život je taki da ide, da svaka trenutka ovog života nas vodi, bili mi mladi, bili stari, bili mladići, bili djevojki, da nas vodi ili ka Allahove milosti, ili ka Allahove sađu. Svaki trenutak nas vodi ili ka Allahove milosti, ili ka Allahove sađu. Nas vodi ili ka džannatu, ili nas vodi ka džahnatu. I ova žena je znala šta je čeka, međutim, da se očisti od tog grijeha. Jer pošto je došlo u Adizmu, sa nika Anika Zalaru Sara, da ovaj koji počini grijeh, u značenju Adizma, onaj koji počini grijeh, radi kojeg zaslužuje šarijatsku kaznu na Dunjalogu, ako se nad njim izvrši da izvrši ta šarijatska kazna na Dunjalogu, da će sresti Allah tabara wa ta'ala bez tog grijeha koji je počinio. To jest da će mu ta izvršenje kazne na Dunjalogu biti čišćeni od tog grijeha na Dunjalogu, da neće sresti uzvišenog Allaha sa tim grijehom. Pa je došla, kao što su čuli Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, znajući šta će biti sa njom. I zato zamislite koliko žena koja je na početku trudnoće, koliko je potrebno da rodi djete, da djete odbi od mlijek, znači potrebno su joj možda dvije ili više godina. I normalno da u tom vremenu da je žena mogla da se predomisli. Jel da je dođe žena sa ovim, da je dođe sa ovim. Međutim, nakon svega toga, i kada je rodila djeti, kada ga odbila od mlijeka, dolazi Allahom posaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže, ja Rasulallah, hada sabiji kad akala ta'am. Allahom poslaniće, ovo je moje djete i počelo je da ide hranu. وفي يده خبز أو كما كنت تتابعكم عن ثمر Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se nad njom izvrši kazna kao što je izvršena nad Mazom. Pa jedan od onih koji su kamenovali bio Halid ibn Walid. Kaže, pa kada je bacao kamen na nju, kaže, fesambaha. Pa je, kaže, ružno je rekao nju. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, subhana, pogledajte milosti, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema ljudima. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ahlan ja Halid, فوالله لقد تابت توبة لو لو تاب بها صاحب مكسب لغفر له كاجا قولا أبو خالدا تكم يا الله بك يا ستوب يا ستوب توب ستقوى التوب بك يا وشبك وتبلغ بوزور ما يبلغ يا نبراتك وزيشني الله بموقسك وزيشني الله بموقسك إذا ما sada nam u stvari čovjek gleda sa nekih dunjaličkih vjerila. Na čovjek ide u smrt svjesno. čerke bi ljudi da je budala, da je mahnut. Ili, radi dobro radi, međutim, čovjek, mumisko srce, ne može sebi dopustiti da ide ovim dunjalukom, a da nas je ima teretnija. Ne može dopustiti sebi da ide ovim, ovim dunjalukom, a da nas je nosi teret riješenja. I zato ova puta, draga braćo i cijenje sestre, koje nam je uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala podario da smo razumijeli ovu vjeru. Razumijeli smo da je ova vjera istina. I da jedina ova vjera nešto je i čovjeka. Da Allah ima zadovoljstvo. Pa ovu vjeru učinu. Pa slušamo predavanje. Pa obavljamo pet vakat namaza. Pa imamo islamsku nošnju. Pa koristimo lijepe riječi. Pa se klonimo ovog harama. E, obavljamo namaz. Dajemo zemlja da imamo. Ako možemo da obavljamo. Znači, Allah te barake od dana nam je podarimo I najveća blagoda koju ti uzviše Allah tabarak wa ta'ala može podariti na dunjalu je blagodat vjere. To je najveća blagodat. Blagodat iza ove blagodat nema. Čovjek može biti bolestan. Poslije toga dolazi blagodat za rad. Čovjek može biti bolestan. Međutim, ako čovjek nema vjere, šta taj čovjek? Šta taj čovjek ima? Šta taj čovjek dobio? Šta taj čovjek razumijeva od te svoje bolesti? Međutim, čovjek koji je bolestan, Allah je slušao sa nekom bolestan. I sad od trenutka neko od nas može saznati da boli od te i od te bolesti. Za koju ljudi kaže da boli su koji se umire. A ljudi čovjek koji mi uzviše je Allah tabarak da dao ima i zna da će sam kod nisu ovdje njavu. I zna šta je Allahov kader. I zadovoljstvo Allahom i kaderom. I zadovoljstvo sa Allahom odredbom. I da je čovjek uvijek u ibadetu uz, uzvišen na Allahu tabarak wa ta'ala. Sad to nije najveća blagodat. I zato ova blagodat koji nam je uzvišen Allah te barak ve ta'ala podario, moramo da je čuvamo. Jer je izgubiti možemo. Jer je izgubiti možemo. A ono što nas najviše može odvesti, odnosno što najviše može dovesti do toga da izgubimo ovu blagodat, jeste dunjavu. To jeste da se čovjek odazove dunjavu i sve ono nam je što dunjavu kod njega traži. To jeste i metak, i ljubav prema uživanju i tako dalje, da odvede čovjeka da ostavi od Normalno, imana i koliko god hoćemo dunjavnički stvari koje su čovjeku dozvoljene i hvala Allahu dželle šanu da čovjek na njima uživa međutim kada kažemo dunjavnik mislimo dunjavnik koji odvraća čovjeka od obožavanja Allaha te bareke taala i da čovjek pred daje prednost dunjavniku dunjavniku nad Allahom te bareke taala granica i ova stvar je bila da kažem ova stvar je bila u prvoj generaciji kada se hvala Allahu sallallahu alejhi ve sellem I zato je došlo u nekoliko predaje da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ashabima, onima koji su spoznali vjeru, koji su spoznali šta je vjeru i spoznali su šta je šenje. Tako ima se obratio i rekao da bojim se za vas da ćete početi Allah da činite šenje. Nego se bojim za vas dunjavuka i da ćete se početi natjecati dunjavuka. I zato je na veliki događaj u siri Allahu, poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se desio, To kada je bila bitka na Huneinu. Kada je bila bitka na Huneinu je bio veliki ratni plijen. Gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dijelio uglednicima Mekke. To je bilo odmah poslije, odmah nekoliko dana poslije, nakon osvojenja Mekke. Kada su nestali dalje, došli do, do Huneina. Gdje je Allah Đelešanu im dao veliki ratni plijen. Normalno znate da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio protjeran iz Mekke da bi u Medini i oni koji su došli sa njim osvojili Meku su bili ansari ashabi njegovi ashabi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz Medine i tada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio svoju Meku i kako bi pridobio srca ti ugledni Kurejšija ugledni Kurejšija iz Mekke poslanik sallallahu alaihi wa sallam počeo da im daje veliki ratni prijem odnosno da iz ratnog prijena dijeli njima kako bi pridobio njima srca Pa je čak nekome dao po slovo, po djesto, po više leva. Međutim, dao je kome mudrost je bilo i poslani sallallahu alaihi wa sallam je postupio da dijeli onima čija srca treba pridobiti. Jer meka je sada osvijek. Međutim, treba pridobiti njihova srca da uđu još više u islam. Ili da uđu samo oni koji nisu ušli islam. Pa tada Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam nije ensarijama davao ratni plin. To jeste nije njima dijelio ratni plin. Pa su mesarija tada osjetili nešto u svojim dušima. Osjetili su u svojim dušima. To jeste vidi, poslani sallallahu alaihi wa sallam daje stavnicima Mekke i Mekelijama, a nam ne daje. U isto vrijeme su se prepali da se poslani sallallahu alaihi wa sallam neće vratiti njima i da će ostaviti svoje ashabe iz Medine. Pa su tada našli nešto u svojim dušima. To jeste nije bilo pravo. Pa je došao jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao Allahu poslanića Inna ansar kad vođeru na kusim šeima Kaže, ansarije sada su našle nešto u svojim dušama Ansarije su sada našle nešto u svojim dušama radi toga što dijeliš toliko stavnicima neki Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se pozovu, da se pozovu ansarije Pa kada su se sabrali. Poslani sallallahu alaihi wa sallam im se obratio i rekao, i rekao, i ovo je jedna, ovo je jedna, ovo su riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ovaj govor i ova hutba. Kad svak od nas je ispisao u svojoj kući zlatom, kada bi zlato bi ispisao izvezao, ne bi ništa potrošio. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam okupio i rekao, ja ma'ašara al-unsar, o skupima Ansarija. Poslanik se sam poslanik sam Allah, ali mi se se sada obraća. O skupima Ansarija. Zar vam nisam došao, a bili ste u zavodni, pa vas je Allah sa mnom Zar vam nisam došao, bili ste podijeljeni, pa vas je Allah preko mene ujedinio. Zar vam nisam došao, bili ste siromašni, pa vas je Allah sa mnom obogatio. Pa su Ansari počeli da plaću. I kažu tako je Allah posliniče. To je poslanik sa mnom Allah, a nekako se nam reče. To je poniznost njegove. Kaže, a i vi ako hoćete, recite mi. A i vi ako hoćete, recite meni. Došao si nam Allah posliniče, kada su te otjelali, pa smo te mi primili. I kada su te napustili, pa smo te mi pomogli. كاش الله المسلم صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار وسفن أنساريا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله وسفن أنساريا Zar ste zadovoljni da ljudi idu sa ovcama i kravama, a da se vi vraćate sa svojim poslanikom? O ljudi, zadovoljni Oskupne sarije, za niste zadovoljni da ljudi idu sa dunjalom, sa kravama i ovcama, a da se vi vraćate sa svojim poslanikom. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Fasbiru hatta fa innakum satajiduna ba'di atharatan. Fasbiru hatta talqawna ala al-hawd. Kaže, u istinu ćete posle mene najveći na iskušenja, pa budite strpljivi dok me ne sretnete na halu. Pa budite strpljivi dok me ne sretnete na halu. To jeste izvor na sudnjem danu. I će uslišeni Allah tabarak wa ta'ala na sudnjem danu dati izvor i ko popije sa tog izvora nikada neće žernjeti. To jeste bit će od stanovnika, bit će od stanovnika džerneta. I zato ovaj dunjavnik سبحان الله الله وصحيح صلى الله عليه وسلم ينال لبرنا سبعين ويمسك شك الله تبارك وتعالى سبعين يدهودي وجينا الملكة إن الدنيا يو لكاجة مصيبة بس المسيح طبعا يبدلوا يبدلوا وزي جنوب الله تبارك وتعالى نكون يدراك وبصنع محمد صلى الله عليه وسلم Uzmišljen je Allah tabaraka wa ta'ala nikoga nije volio, odnosno nikoga ne volio kao što volio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, taj poslanik alaihi sallatu wa sallam je li živio razlučnim životom? A bio je, da kaže, predsjednik države, je na čelu države, i bio je što je bio i bio je vojskoj. Pa kaže, a iša radila dala anha, kao što je zabilježila Buhari i Muslim, obraćajući se svom svom sestričku, pa kaže, tako mi je Allaha, znao je da prođe mjesec, pa drugi mjesec, pa treći mjesec. To je da prođu tri mjeseca, a da se u kući Allaha u posanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatra. Da se ne upali vatra, to jeste zato što nismo imali šta da skuhamo ni spečamo. Kaže, tako mi je Allaha, znao je prođe mjesec, pa opet mjesec, pa opet mjesec, tri mjeseca. هذا سوى شيء الله ومصريك صلى الله عليه وسلم له طالب أنفر فكاجة تذكر أشتا سيئ اشتبه من ديما حرانا كاجة الأسودان التمر والماء كاجة هرمة ودا هرمة ودا ودركم حديث كاجة وصني صلى الله عليه وسلم تسوه جبته لين وصلنا بسك دنياك nije tri dana uzastopno jeo hranu od dječka. Odnosno hranu, ono što su ljudi pravili to hranu. Nije tri dana uzastopno jeo. Jer kaže, nije se znao deseti dan, a da u jednom danu dva puta jedem hranu, obrok. A da ne bude drugi obrok, da ne bude urmano vodno. Znači, tako je bio život Allah u I zato, draga braću, cijenje sestri, nije vjerilo, nije vjerilo i nije vjerilo čovjek ovo bogatstvo ili čovjek ovo siromaštvo. Nije dobro da čovjek, da uzvišen Allah, da barak, da ta'ala bude zadovoljan sa čovjekom. I zato ima ljudi koji su bogati. Međutim, zahvaljuju na to svoje bogatstvo. I to njihovo bogatstvo je na odvraća uzvišen od Allaha, da barak, da ta'ala. Pa Allah sa ima zadovoljan. A ima ljudi koji su siromaštvo. Međutim, to siromaštvo je na, uz, na odvraća od veličanja uzvišen od Allaha, da barak, da ta'ala, pa Allah sa ima zadovoljan. I zato ono što svako od nas teži, čemu treba da teže i da razmišlja, jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala bude zadovolja sa nama. Ako budemo bogobojazni, to jeste klonili se, odnosno držali se i ne prelazili Allahove granice, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će vas počestiti. I zato kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala wal ahiretu inda rabbika il mutaqim. A ahiret kod tvojeg gospodara je za bogobojazni. A ahiret je kod tvojeg gospodara za one koji su bogobojazni. I zato pogledajte, da uzviše mi Allah tabarak i ta'ala učinio da na ahiretu, to jest u džahannamu, da nagraža kazna stanovnicima džahannama bude da će biti u vatri do njihovi člana, kao što je došlo sa njim muslima, a da će i muslovi prijeti od te učinio. Znači, to će biti svakodnevna patnja, najdražnija, najdraža patnja svakodnevna stanovnicima džahannama. Međutim, isto tako, će uzvišeni Allah tbaraka wa ta'ala nagraditi vjernike pa će gledati u lice uzvišenog Allaha tbaraka wa ta'ala i nitom večer. I zato zamislite da te uzvišeni Allah tbaraka wa ta'ala učini podoni koji ćeš gledati u Allahu u lice i jutro i večer. I zato kao što citirao smo meni u ajetu al-akhiratu inda rabbike lil muttaqin. Naravno, govoriti još o ovoj temi E, mogu bi vam još bolje spominjati, govoriti o boljim se, da ćemo uzeti puno vremena i zato e, ću ovo završiti. A to je da vidimo i zato nešto najkoristnije čemu čovjek može da provodi svoje vrijeme jeste da čita biografiju islamskih učenjaka. Normalno, prije svega počeći, e, počeći života Allahovih poslanika, siru Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, ashaba, tabiina, itabi tabiina, zatim biografi islamskog činjaka, imama ovog umeta, muhadife, šafi, malika, ahmeda, da vidi kako su ti ljudi živili i kako su mrli. Jer ta stvar ostavlja veliko traga na čovjekovom srcu. Kada vidiš, kada počitaš, kada čuješ, kako se je s nekim čovjekom desilo, subhanallah, koliki trag ostavlja na čovjekovom srcu. Ja sam imao priliku da vidim, da kaže da Allah počasti, da moje oči vide jedan ljus više. Prije dvije godine od prilike više, sam bio u posjeti sa ulicu moj Arabi, i bio sam u posjeti u Rijadu, u glavnom gradu sa ulicu. I to prilike sam posjetio jednog šeha, koji je bio veoma gledan šeha, koji je između ostalog imao predavanje u svojoj uči. I to je običaj u Lemi, da pored predavanja u džami, ideš i predavanja u svojoj kući, znači svoje vrijeme, niko hoće da dođe. I došao sam s jednim našim vratom, kod tog šeha u njegovu kuću, i šeha imao predavanja iz Buhari, komentari svoje Buhari. I tog dana je bio hadis, tog dana je komentari svoj šeha, poglavlja, odnosno, hadise koji govore o džanetu. Ja sam bio tu kod njega u džanetu. Sutra dan u sredu, posle kim nije, je također bio predavan i je še i došao u poglavlje o džernetskim vratima. Je došao do poglavlja o džernetskim vratima. Poglavlje o džernetskim vratima. To je bio posljednje. Posle toga je še imao krenuo za jedan kratko zove mama da drži predavanje. Krenuo je zajedno sa svojom ženom i sa osam učenom. I na putu do tog predavanja imao saobraćajnu nesreću je pokinuo im i žena i tri čerike. A subhanna da prije nekoliko sahata da tumači hadis u kojem se govori o džernaci i nadima. I subhanna da sam bio na tom dženazi. Subhanna vidio sam također blizu. Što ga, inša Allah i tara, neću nikada zaboraviti. A to je draga vraćnica, mi se strašno znači da počinje su roditelji prema roditeljima. Zato kao što je došlo predaj do Blahom Omera od njegovih riječi, da kaže, ja Allahu zadovoljstvo, zadovoljstvo vedrha i dana. Ovo dobro zapravo. Da Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvu tvojih roditelja, a da Allahova srđba u srđbi tvojih roditelja. Subhanma, vidio sam tu oca tog šeha, da je stao i na kogu svog sina, i svoje namjeste, i svoje čelje. Da je rekao Allahume, inni rada na minu Allahu, ja sam sa njima zadovoljan, pa i ti budi sa, sa njima zadovoljan. Allahu, ja sam sa njima zadovoljan, pa i ti budi sa njima zadovoljan. da nas Allah je lešan učini od onih koji će činiti dobro svoj roditelj. To je dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima je najveći nared mi pogodjen. I zato poznata me također kada je da je Abdullah Umar, sin Umar radijallahu ta'ala ad, da je vidio čovjeka u haram mekanskom kako tavafi oko Kabe gdje je ugitio svoju majku. Njegova majka da ide znači ne da ide, nego da je nosi na svojim leđima dok obavlja hrvom oko kabe. Želio je tako da vrati po njegovom mišljenju nešto svojoj majici. Pa kada je završio to, vidio je da ga je vidio Abdullah ibn Omer, koji je bio među najvećim učenjacima svog vremena. Koji je bio najvećim učenjaka svog vremena. Pa mu je došao i rekao o Abdullah sin Omer, Kaže, vidiš li i misliš li da s ovim što sam uradio, to jeste nosijeći svoju majku dok obavlja ta misliš li da sam joj se odužio za ono što je ona radila prema meni? Za ono što je ona radila prema meni, to jeste za ono što me je pazila. On kaže, Abdullah ibn Omer, kaže, tako mi Allaha, nisi joj se odužio i nisi joj vratio za samo onaj jedan njen bol kojeg je osjetila dok je osjetila. Nisi joj se družio da samo ona jedan, jedan bol koji je osjetila dok je osjetila. I zato vidite, naredba dobročinstva prema roditeljima u Kur'anu dolazi odmah posle naredbe obožavanja Allaha jednog jedinog i klonjenja šeha. Odmah posle toga dolazi naredba činjenja dobročinstva roditeljima. I zato dobročinstvo prema roditeljima je jedna od stvari sa kojima čovjek zaslužuje lijep se šeha. Molim Allah, barak wa ta'ala, da nam podari lijep se šeha. Naravno, Ostalo mi mislio sam da vas pomenem još neki, neke od stvari. To je, na primjer, Kur'an ćete naći e, ukazivanje Musa'u i Faraonu. E, naći ćete kako ni sihrbazi koji su bili Faraonu i sihrbazi, kako kada su vidjeli pomoćize, kako su povjerovali da je Musa poslanik od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, kako su učinili seđu, kako je posle toga Faraon pobio, I zato Abdullah ibn Abbas taj je poznat mufesir među ashabima, u komentaru ovog ajeta kaže, i ovo ono što smo govorili, da čovjek nikada ne zna kome će se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sa, kome će se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smilovat, pa kaže Abdullah ibn Abbas, Allah ta'ala anhu, kaže, kanu fi awali nahari sahara, wa fi ahiriha, wa fi ahiriha šuhda udarra. Kaže, na početku dana ujutru su bili sihrbazi, a na kraju dana su bili odabrani Allahu šehidi. Znači, ako su bili faraoni, svi kvazi, bili su, ko su bili u sigru, tome uzvišeni Allah i Baraka wa ta'ala i se svima vas uputom, pa su umrli kao šehidu. I zato završavam ovom sa govorom, moleći uzvišeni od Allah i Baraka wa ta'ala, da nas ispiruje, da nam poprosti, da nam podali lijep sušet, da se pokajemo od grijeha, ako ih imamo, sigurno ih imamo, i da molimo uzvišenog Allaha tabarika wa ta'ala da težimo ka tome da nam uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala podari lijep sušetak i da sa ovog dunjaluka odemo, a da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sa nama bude zadovoljan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Hvala našem gostu na ovim iskrenim i toplim riječima. I ako mogu vidjeti opaske da dam. Priča jednom, naš već nama kaže, ja sam dobro pripremio za jednu hutku u Begovoj džami. Jer ja sada najbolje što sam umio odvazio. Sada kaže, čekam reakcije, znaš, hoće li biti kakvi reakcija. Kad kaže, prviš jedan, jedan dedo, ađo, kaže, a gledaj se, Fendija, aferinka, dobro je bilo, kratko je bilo, znaš. E ovo je dobro je bilo, tamam je bilo, znači nije, nije bilo predobre, znači. Ovaj, znači naš prijatelj je rekao istinu, najvažnije je završetak. Ali, Ja bi jedno dodao. Dakle, istina je ovo, hadisi, te će ovaj ljudi osmanjivati kao kafirja, omrknuti kao mugmini i obratno. Međutim, braćo i sestre, najčešće ljudi završe kako žive. U tome nastavite da živite kao mugmini. Najčešće, dakle, mogu živjeti. Isto kao što najčešće, ako se trudimo da odvojimo djecu, uspijemo. A može se desiti da ne uspijemo, Nuh alaih selam nije uspio i tako dalje sa svojim sinom. To je jedno i drugo. Čuli ste ovaj događaj vezan za majza. Ja, ja vam preporučujem da ne, ne, da ne uzmete za uzor majza pa da vi kažete i mi ćemo tako pa ćemo se pokajati. Prvo ne znate što se pokajati. A drugo, nema ko rad Boga had izvršiti, ne možeš ti sam sebe kamenovati, niti možeš sad kazati, prijeti, hajde ti mene kamenovati, mora ti šarijanski sud odresiti odmah. Zato ovo je tačno, to je bila onaj, dakle, vanredna unutarnja snaga koja je pokrenula tu teobu i tako dalje, ali da reko, ne bi neko to sada pogrešno shvatio pa skonto, e, ja ću tu vratiti, pa se ja onda pokajati. Ko maj, znači nemojte, nikad ne znate, te, te oba se ne može isplanirati, to je stvar jedne unutarnje snage koja, koja se zasluži kod Allaha Đelešanu, pa se onda nisam pokajan, sam Dobro, Hvala još jednom našem Safiru i meni predstoji da vam ovaj na kraju dam neki napomen. Kao prvo imat ćete tamo na izlazu mogućnost da kupite jednu ili obje ove knjige Ramazanska je sjela 15 km i Kurban i Akika 10 km, autor je magistar Safet Kudusović. Druga napomena je vezana za sljedeću tribinu. Znači, očekujte ako Bog da tribinu za sljedeće tri sedmice, naravno bit ćete, pošto dugo je to da vi pamtite, ali evo da imate negdje u glavi, bit ćete ovaj obavješti preko ovih pakata. Gost će biti, ako Bog da, profesor doktor Rudi Adlović, koji je dolazio kod nas više puta, tema Islam kao odgovor na izazove savrmenog doba. Evo, toliko možemo sada, ako će neko nešto da pita, ili da komentarše, ili da, da zaključimo ovu temu. evo i, i Musafi, zato da zaključimo, znači, hvala još jednom našem Musafu, hvala vama i išala vidimo se i sljedeći. كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نظام